Thank you. mwaramutse abakunzi barariye isanganiro ni umwanya w'ikiganiro ku nama mumenyereye kiringo abatumire benshi ariko uno munsi cyahinduye intumbero dufise umutumire umwe rudende uwo nawe ni uwahoze arongoye Burundi akaba n'umukenguzamateka Sylvestre Ntibantunganya twamutumiye ngo tumubaze ibibazo abatari bake bibaza ku buzima bw'igihugu na cyane cyane ku bijyanye na politiki ibiganiro by'Arusha byimbirije n'ibindi Sylvestre Ntibantunganya turabaramukije eh mwaramutse neza kandi mu nkundire ndamutse n'abarundi bariko baratwumviriza duciye kuri radio yanyu mm, turabayikaze ku nama yego murakoze cyane umuhinga w'ivyuma w'uno munsi ni François Kimana Leonce bitariho niwe ahagarariye kino kiyago kuri miko muri kumwe na Evariste nziko bana nka sangwa ikaze unama imbere y'uko twinjira mu kiganiro eh, nyezina reka honorable perezida eh, ntibantunganya eh, tubabaze mbega imbere y'uko mutahuka mwarimu maze umwakurenga abarundi batabumva mwari hehe oya sinzi ko abarundi batanyumva kuko narakunda kuvuga no kuri radiyo yanyu mbere narahavugira mhm. canke ku yandi maradiyo ijwi ry'amerika naravugira iradiyo badagi narayivugira ko n'izindi radiyo mbere canke ubundi buryo abantu bakoresha mhm. kugira ngo bamenye amakuru mhm. eh, icya kabiri uti none mwari hehe wari hehe si ngombwa kuvuga ngo mwari kuko mu kirundi burya ntibibaho mhm. ukwivuga uko kandi burya iyo uvuze uti jewe ni naho niyo ufashe intumbero icyumviro abantu bagira ati ni icyumviro cyanaka mm, ni ibyubahiro mwarihe eh, oya burya nabyo nyine nuko turabiraba neza mm-hmm. eh, jewe aho mbaye jewe aho nari maze iminsi narabona nk'abantu b'abategetsi b'abakuru usanga iyo ijambo agenda avuga ati jewe mhm. kugira abantu bumve ko ari ingingo afise afashe hanyuma mbere bakazomenya ko ari wenyine ubwiwe izohe he zikaraba mhm. apanda twebwe apanda twebwe kajezi dagakunda mhm. eh hanyuma rero uti wari uri hehe jewe kuva ku itariki ce zitanu z'ukwezi kw'icenda mu mwaka wa 2015 nari nagiye mu gihugu cy'ubirigi ngiye mu nama hanyuma kandi nari mfise Eh, n'itike y'indege yarimwo n'uburyo bwo kugaruka nkuko mm-hmm. bicantangaje ni uko nshitse i Buruseri eh, abapolisi ku kibuga cy'indege bahavuye bambwira ngo yuko mu byuma byabo ibi bya orudinateri ngo babona yuko inimero z'iyo pasiporo mfise bazibwiwe yuko ngo ari nimero za pasiporo yibwe mu burundi mm-hmm. hanyuma rero je birantangaza kuko mu kugenda nari naciye ku kibuga cy'indege cy'ubujumbura hanyuma abapolisi babishinzwe baranshyiramo ikidodo cyo gusohoka hanyuma atagenda mugabo rero inyuma baragiye barabandanya barabaza hanyuma baranshyiramo nabo nyine buruseli ikidodo cyo kwinjira hanyuma ndinjira atangorane biteye n'ininya kugira jewe nisubirire mu rugo iwanje i Burundi ibujumbura naho nariho naje turi kumwe ngaha mm. mutiri umwe nti muri ku rutonde yego bitwa ko ari impunzi mu gihugu cy'ubiri eka sinigeze nja ku rutonde n'ukuri mm. yego yego president ntibantunganya mwatahutse mu gihe eh, leta yari imaze igihe itera kamo abanyepolitike eh, badakurikiranwa n'ubutungane ngo batahe mbega eh, mwitavye ako kamo erega nagenda kubwira ubwa mbere yuko jewe kuba hanze y'igihugu atari ubwa mbere hanyuma gufata ingingo yo kugira ngo ndatashe mu gihugu si ubwa mbere mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo irindwi n'icenda eh, niga ngaha kuri kaminuza y'u Burundi hama haraba ingorane nkuko zama muri kiriya gihe urabona n'uzi ziracadukurikirana twebwe n'abandi bamwe bamwe turahunga duhungira mu Rwanda imyaka ine iheze ndafise intumbero y'icyo nshaka kurangura nahungutse muri icyo gihe rero twari dufite umugambi wo kuza guharanira ibyiyumviro bya demokarasi twicaye ngahi Burundi mhm. kandi hariho n'abatari bake bari badutanguriye aba basipirano ntaryamira abari wose ngenda ku mana eh, bari badutanguriye umwaka umwe imyaka ibiri bashyitse ngaha n'abandi bamaze kwitaba imana benshi aha ubu dusigaye turi kurushi abari muri urwo rugamba icyo gihe mhm. eh, imboneza yego mugabo urumva twe dutashe si ukuvuga yuko bya bindi bihumbi by'impunzi byatashe haba namba hari ibihumbi byinshi mu rwanda hari ibihumbi byinshi muri congo hari ibihumbi n'ibihumbagiza muri tanzania abantu ba mbere b'impunzi nk'uko ari benshi batanguye kwiyumvira gutaha inyuma y'aho perezida ndadaye atsindiye amatora mu mirongo icyenda na gatatu byaranatuzaniye mbere n'ikibazo abantu barabizi bigaruka ko hanyuma basubiye kongera guhunga inyuma y'aho baganaguriye ndadaye twongera kubona bagaruka inyuma y'aho dushiriye umukono ku masezerano y'iyarusha biranakomera gusumbya abaza ari benshi inyuma y'aho habereye amatora ya mbere inyuma y'intambara twari tumazemo imyaka mu mwaka w'ibihumbi bibiri na gatanu mhm. urabona rero aha mu bihumbi nta mpunzi yari ikiriho hari impunzi zike z'abarundi buriya mhm. Mhm. kuko abatari bahungutse ngo bahaguruke mu burundi igihugu cya tanzania cari cemeye kubaha ubwenegihugu turabizi baraburonse hanyuma abandi nabo hari n'abashoboye kugenda mu bindi bihugu bya kure nko muri za Australia muri za Canada urapfira inyuma y'igihugu mhm. iyo ni intumbero ya politiki inyuma y'intumbero ya politike harabigigwa biza birondera kwishura bya bibazo byatuma abo bataye cyangwa bateshejwe bagenda mu bindi bihugu bagahunga ukabera uti uno munsi inyishu niye inyuma hakaza ica gatatu cerekeye ingene umuntu ahungutse azoheza akakirwa mu gihugu ciwe ari umunyeshuri akamenya ingene azokonya gusubira mu ishuri ari uwahora arima akamenya ati ninashika none ntarashobora kongera gutunganya imirima yanje muri ico gihe nzotungwa niki ari uwahora akora akazi ka leta akibaza ati mbe ninahunguka ejo nzotungwa niki nibazo rero byose rero ugashira hamwe ukagira umugambi urongorotse hamwe n'uwubonye awusoma agira ati koko ibi birantuma nanje ejo nosubira mu gihugu canje ndibaza yuko ari igikorwa mu burundi ubu u co tutegerejwe kutworohera kuko tukifisemwo ubumenyi experience bwinshi urabye bige natamwe kukubwira twagiye duca ko imyaka ya mirongo na gatatu imyaka y'ibihumbi bibiri na rimwe imyaka bibiri na gatanu n'ejo bundi rero mhm. eh, dufatiye kuri aho karere mutanze eh, mwe muvuze muti sinari nahunze ariko nari mu rugendo muraheza muraguma y'umwaka wose ubu rero mwagarutse hariho abandi bantu bagiye hanze nka mwebwe mhm. muti rero murabyinnye n'ibintu bimeze iminsi mumaze ngaha abo nakubwiye yuko gufata ingingo inyuma y'ingorane zabaye mu gihugu nk'uko uje nayifashe mhm. ubwa mbere biva ku mutima w'umuntu nk'ubu nakubwira yuko kubona jewe naraje abantu barabifata byinshi kwinshi wumvise ibyo bagenda bakubwira mugabo kandi iyo uri umurongozi haragiye ufata ingingo ugira uti irashobora gufasha jewe mvugira jewe sinovugira abandi kuko ntuzi ikiri mu mutima wiwe ntuzi uko ugena ibintu naho muba muvugana kenshi urashobora gusanga kuri ubu afise n'izindi mvo zimutuma afata ingingo uyu munsi imeze uku cange kuriya jewe ubwa mbere nakubwiye ituma ngarutse ngaha nta kibazo mfise kiretse uwo kintera mubona ari heza oya ibyo ni ikindi kibazo kiretse uwo kintera icya kabiri jewe ngira nti ndi ngaha ndashobora kumenya gusunja uko igihugu kimeze hanyuma ari hamwe ugira uti ndafasha iki ugafasha uko si ukuvuga yuko uri hanze adafasha haba namba kandi urumva nca no kubira ibyo naciyemo mu myaka ya mirongo umunani ukabona ingene igihe twaza ngaha nabandadaye hari ibintu byahindutse biranashika mbere naho tugira ku matora ibihumbi mirongo icyenda na gatatu kandi uzorabe muri kahise ka kino gihugu no muri kazoza umwaka w'igihumbi kimwe n'amajyana icyenda mirongo icyenda na gatatu uzokwa muvugwa kuko n'umwaka wa mbere twabonye abarundi bava hasi bagahamagagwa bakaza kwitorera bonyine umukuru w'igihugu bakamwitorera wenyine nicyo gituma ubona gukora ku mukuru w'igihugu abarundi bari bitoreye byatuzaniye ingorane n'ubu tukirimwo buriya urabona rero yuko nkaho ari ingingo twe twafashe turi mboneza muri politiki mu mpunzi hanyuma inyuma iyo ngingo kuko hari icyo yashyitse ko za mpunzi zindi zari inyuma abantu bakwita abarundi basanzwe eh, mugabo mu cyubahiro cyabo nta muntu n'umujensi uzugura hano bakagira bakizera bagaheza bakabona bakaza nkifuza ariyo yuko jewe nk'ubu ndi ngaha nshoboye guterera mu buryo nshobora gushikira hamukabona ibibazo bigiye bigenda bironka umuti bigatuma uri hanze ku mvo nyinshi yizera akagira ngo ndasubiye mu gihugu canje je byonezera nogira nti bwa bundi gusubira i Burundi hari ikintu byongereje mu buzima bw'igihugu mu buzima bw'abarundi aho bari hose mhm. reka twizere yuko rero gutahuka kwanyu kugiye gufasha kugira ngo bamwe mu barundi bari hanze batahungure gutahuka umwe abahishiriye mu banyepolitiki bagwanya eh, leta y'u Burundi bari mu bubirigi iyo mwahora bari mu runani senarede eh, abantu benshi baribaza bati abatavuga rumwe na leta bose bari muri senarede eh, Sylvestre ntibantunganye umushinga amateka yarongoye n'igihugu ari muri senarede yego mm. jendi muri senarede kandi ndazi iyo yavuye ndazi n'ingene ikora mm. eh, kandi abantu ntibatangare hariho n'abandi bari muri senarede bari muri kino gihugu kandi ni benshi mm. mbega sogoko aho wicariye ku nama uri kurakora iki muzu isanganiro ry'abadasanga ibyiyumviro mu ntumbero yo kunywanisha abarundi mu gihago cyo kunywa reka nibutse abadufatiye hagati ku kiganiro ari ku nama ndabibutse kandi ko umutumira ari umwe uno munsi tuba tumenyereye abatumire benshi eh, ni umukenguzi amateka akaba n'uwarongoye igihugu Sylvestre ntibantunganya eh, François Kimana ari mu biha hose bitariyo niyo hagarariye kino kiyago Evariste nziko banyanka n'inje ndakiremesheje reka dutere imbere muri kino kiyago umushinge mukinguza amateka inyuma y'urugendo muhuza mu kapa yagize mu Burundi mu kwezi kwa cumi na kabiri mu mwaka w'ejo 2016 urunda ni senarede eh, rwashikirije ko rutarota rusubiye rwitaba ibiganiro n'ibindi bikorwa byose bizutunganywa nawe ngo kuko mu byo yashikirije yoba yarahengamye namwe niko mubibona mwavuze ko muri muri senarede nuko mvugo ni hego de muri senarede nayivuze mhm. mugo nukubya kandi ko dumuntu imana yaho kwigenga mhm. igaha n'ubwenge nk'abantu bose eh ica kabiri nuko kuba rero uri mwishira hamwe uba muri senarede uyu munsi ndimuga mwese abanyafrodebo hari abandi mhm. bashobora kuba ari mu yindi migambwe urafise kandi uburenganzira bwo kugira icyumviro cyawe ku kibazo ndibuka igihe twari dutunganya ibiganiro hagati ya leta ya majoro buyoya amaze kunkura ku butegetsi mu mirongo icyenda na gatandatu mhm. eh, dufise umuhuza yari yagenywe na kano karere nyine icubahiro yari perezida wa tanzania julius kambarage nyerere mhm. hariho abantu muri leta ya petero buyoya mhm. bavuze urwamo bakarahira ngo ntibashobora kwemera ibiganiro bihagarikiwe na nyerere wo muri tanzania ngo kuko ishyigikiye uruhande rumwe mhm. kuko icyo gihe hariho aho baganira bo mu mugambwe wa nyafurodebu baba muri tanzania mhm. kandi bari babanye neza na tanzania mugabe inyuma ntibyabujije yuko naho bavuga gutyo hari abafatira ku majambo perezida mukapa yashyikirije igihe yari ngaha nibyo hariho amajambo waramenyereye ingene abantu bahuza kandi rero ndabizi bitari bike gato ko narabikurikiranye ugira uti hari igihe cyayo jewe nari gushima cyane kutagenda asa n'ugira ati ndaciye urubanza uku kuko guhuza rero ubanza kumviriza ibyiyumviro uko bidasa impande zose impande zose mhm. mugabo kandi abantu ntibazokwihende haragera n'aho muhuza ashika hagira ati jewe mbona inzira nziza yo batuma mutera imbere yobiye birashika na mandera byarashitse na cyane cyane igihe twari ko turiga ikibazo c'uworongora leta mfata kibanza mhm. sinobigaruka ko byo babirebire mugabo harashitse ahantu wenyine afata ingingo ati bizogenda uko hanyuma twese turabyemera mhm. kuko yabishitseko mugabo urumva abishika ko amaze kubona neza aho bamwe bamwe bashika bikabagora kugira ngo bagire intambwe batera nawe rero umuhuzi uruhara rwiwe ni ugufasha umwe wese kugira yirengere abone inyungu z'igihugu icyatumye avuga kurya mhm. kuko jewe mukapa ndamuzi mhm. je twarakoranye na mukapa na perezida mukapa igihe twari dutanguye kunuganuga ibiganiro kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe na mirongo icyenda na gatanu na mirongo icyenda na gatandatu kandi mukapa yarakoranye n'abakuru b'ibihugu benshi ngaha inyuma y'aho jewe bankuriye ku butegetsi yarakoranye na buyoya burya inyishu si ukuvuga ngo ndanse mhm. inyinshi no kugira uti mbe ntawontomorera neza imvo n'imvano ya kurya perezida mukapa yafashe ibintu none uwo guha iyo mvo n'imvano uwa mbere ninde mhm. ugize imana akakwemerera ati ingo ndabikubwire niwe wa mbere wongeye ugize uti reka ntere imbere mbaze gusumbya uwundi ashobora kubigusigurira babisabwe n'inama y'abakuru b'ibihugu bo muri kano karere urumva rero kuri jewe mhm. kugira uti ndazi umuntu siyo nzira mhm. kuko ntubuzi abo bose bamutumye icyo biyumvira utababajije keretse ugira uti ndafise ingufu zikenewe za nkenerwa kugira ngo nshobore guhindura ibintu mhm. jewe rero ndongera nti ahubwo ko yongeye agatumira abantu ubatumiye abatavuga rumwe na leta Mhm. baba abo yise mu gifaransa acteur politique abagira politique bo mu kirundi baba abo yise abarongoye imigambwe mhm. je no hanura yuko bokwitaba bakumviriza ibintu yo biva bikaja hanyuma inyuma rero niho bashobora kugira icyumviro bapfunditse nabo nyene rero kandi ngaha ndahashimangira bashira imbere inzira yo kuganira kuko muri kino gihugu twarabibonye yuko kuganira bikiza kuganira iyo wabigiyemo n'ububyanka biramukiza none uwogeda akaraba nk'abahora banka ca gihe je nahora mvuga nti mu 1995 mhm. sinzi ko wavyumva naravyumvise eh, bavuga eh, bati eh. nyerere sumuhuza nyerere oya hari ibindi gusumvya naravuga nti je ndabona yuko atayindi nzira kuganira abantu bati sinshobora kwemera ko twoganira n'abagize umunyabwoko urumva rero kuganira birashobora gukiza Eh, birashobora gukiza nicyo gituma nabo rero bavuga ngo ntitwogenda kwa mukapa ahubwo bogenda barondera ingene iyo ndiri ibiganiro yoheza ikanoganzwa neza ahubwo hakagira icyo ibyara ciza rega si indimi zibiri we nakubwiye ntubona rero ko burya abarundi tutarategera demokarasi icyo ari cyo mhm. ndaguha akarorero mu bufaransa perezida Hollande harabaye aho abantu bijanye imitima bati nagere kwitoza mhm. abandi batoya mugabe inyuma aragenda wenyine abaza umutima wiwe arafata iginga ati sinza kwitoza hari abo byababaje umugambwe wiwe w'abasosiyalisite mhm. hari n'abandi bavuze bati iyo ngingo afashe ni nziza kandi ugiye kuraba uyu munsi mu gukomeza umugambwe wiwe eh, no mu gukomeza demokarasi mu bufaransa ndibaza ko ingingo ari nziza zibona ariyo nzira ziraza zikayifata mugabo kandi izo nzego zikaze zikemera yuko ejo abantu babonye yuko iyo nzira atari yo baheza nabo bakagira ijambo bavuga ku kugene babyiganyeje ko mhm. kuko buriya iyo urongoye abandi niho cyo gituma utezwa kumviriza imbere yo gufata ingingo ngo ishyira habona kuko iyo ufashe ingingo hanyuma ugasanga ntihagize aho ishikana kenshi yarashobora kubwira bati eee eh, waciye kubiri biri ni byiza twashaka aha rero urabona ko byakunaniye wongere urabe uwari umushyikiranganji wa mbere w'ubwongereza eh, umwe yasaba yuko bubaza abanyagihugu mu bwongereza ko boguma eh, mu ishyirahamwe ry'ibihugu bya buraya mhm. inyo eropeyeni mhm. eh, bakageza koza abanyagihugu muri referandumu we yagira ati bazobabaza bagire bati tuzogumayo kugira ngo imukomeze mhm. hamabajije abongereza basanga abongereza benshi bagira bati reka tuvemo uratwe yaciye agira yaciye agira ati ndabona yuko je intumbero mfise aho ibyo byabongereza bifuza acatanga imihoho mhm. ivyo navyo kandi birino mu kwigenza mu buzima bwa demokrasi mhm. ukagira uti aha ntibantegereye neza atategereye neza rero reka nkinjure mbise abandi bashobora kugira bati ibarabitegereza gusumbya mhm. eh. Mm. Eh, sibese ntibantunganya reka tuve muri senarede ubu naho tuje eh, ku ruhande rwa leta eh, ku ruhande rwa leta naho baremera ko bazoganira n'abo batavuga rumwe ariko uko batarota nabo baganira n'abakurikirana n'ubutungane aha twavuga Eh, havugwa abashatse gutebagaza ubutegetsi bwa Petero nkuru nziza eh, n'abatunganije imyerekano yo kwanka ingo ciwe leta ivuga ati yabaye imigumuko iyo ngenda iyo ngendo ya leta yo niyo muyivuga kwiki eh, mwibwirizwa nshingiro ry'igihugu cacu ibwirizwa shingiro rikomoka ku masezerano y'iyarusha mhm. hariho ingingo isigura igituma twashize ibiharuro bingana bya mirongo itanu ku ijana by'abahutu na mirongo itanu ku ijana by'abatutsi mu nzego zijejwe umutekano no gukingira igihugu handitswe yuko ari ukugira ngo dukinge ibyoza bishaka guhungabanya inzego z'igihugu muri kudeta canke ibyoza bishaka gucira inzira ivyihunyabwoko aha bivuga yuko rero e, gutebagaza inzego z'igihugu uciye muri kudeta mhm. bitarekuwe n'amabwirizwa y'igihugu ntibirekuwe birahanwa birahanwa kandi yahajewe ngira ngo mbere nuko mutaza muribuka byo nagiye mvuga nagiye mvuga nti jewe ndipfuza muri politiki y'u Burundi ko twamaze kongera gusubira mu nzira ya demokarasi k'umukuru w'igihugu wa nyuma twovuga ko yakuwe na kudeta y'abandi bantunganye mhm. ntihagire umukuru w'igihugu yongera gukurwa na kudeta twaremeye tukemanga yuko abenegihugu basubijwe ijambo icyo rero ucu ucucumva yuko ari ikibazo eh, gitomoye mugabo muri politiki rero mhm. ugenda kandi ugerageza kurondera inyishu ku bibazo ariko ugashobora kuri ubu kubishyira ku murongo ukagira uti ibyo njya ko uno munsi nibi urazi yuko no mu y'igihugu mbere hari no kugene ibibazo bishobora kugenda bironka umuti aha rero mvuze nk'umunyapolitike mugabo ntuturemera kate mhm. kandi ibintu muzobishirimo kuko birakunda kubikuramo baca batangura kwibaza bati mbega none yezu byamugendeye gute ngo agende kunywa ngo agende gusangira n'urya munyabicumuro n'iryo jambo mbere yezu riramushikira hano yezu arabishuraga acibabwira ati ahubwo icanzanye nabo bantu nyene nibo bakeneye gukizwa kugira ntibongere kubandanya mu nzira y'ibicumuro e, no muri demokarasi tuzosanga dukeneye kwigisha abantu ari mu nzego za gisirikare ari muri politike ari hehe ngo bamenye inzira bagenda bafata mu kugenda bakomeza demokarasi mhm. burya hariho amajyamba abiri akomeye cyane twogenda mbaye nka ba bandi turasesangura ijambo bita kwigenga liberite mhm. eh, n'ijambo bita mu ntambwe turi ko turegeraza yindi y'uko akademokarasi mhm. ari ibyo twoshikako mbega twokora iki muri kino gihugu cyacu ngo imigambwe ikomere koko mhm. mbega buriya imigambwe ikomera ari ubujojo bw'imigambwe mirongo ngiyo dufise mbega imigambwe yokwigenga gute kugira ntitubandanye twumva abama bariko barasekana mu migambwe umuvuga bakubwira ngo uyu yegamiye kwa naka uyegamiye kwa naka birashobora gushika iyo baza bavuga bategamiye kwa naka ari ku byiyumviro mhm. nk'ubu ari kunezera cyane nk'ubu wumvise uti muri cddfdd ba naka ntibahuje ku kugene babona ingene igihugu cyotera imbere mu byo guha abanyagihugu ibibatunga bya misi yose ingene babona twoteza imbere uburimyi ukumva buti strategie yanakimeze uku yanakimeze uku mm -hmm. aho byoha cyangwa ukumva uti muri Frodebu strategie yanaka kuvyerekeye ingene Burundi bwogira ijambo mu karere ni ukumva abantu bagenda batandukanira kuvyimviro nibatandukane ku bundi buntu ni ukwita ko ari ubugiye bufatira ku nyungu zabo z'uyu munsi aho kuba ku ijambo nibyo bishika rero mhm. eh, no mu bihugu bya buraya ubona ko demokarasi iteye sinzi ko wakurikiye ejo ku mugoroba ikiganiro cahuza abashaka kwitoza mhm. umugambi w'abasosiyalisite mhm. bose bakitwa ko ari abasosiyalisite mugabo babumviriza ugasanga mu ntumbero bazana mu guteza imbere igihugu hariho bimwe bigenda bidasa mugabo ntibagenda batukana ngo tuguhora iki tuguhora iki ngo ujya ntacamaze nko kubaza iminsi numva amajambo mabi atari kuwe ukamenya no kubaha umuntu mu gateka imana yamuhaye ntibikibaho no kubaha umuntu mu gateka imana yamuhaye we gusa ukagira uti reka numvirize wewe ingene abona ibintu byogenda ejo hanyuma wewe rero ejo utora ari umugabo kugira ngo uturongora ukaraba ibyo atanga ko inyishu ku bibazo biba bibangamiye igihugu mm-hmm. eko eh, reka tugire nk'abafaransa terevino ano muto none aba bantu leta y’u Burundi ivuga ati ntitwicarana bashatse gutembagaza ubutegetsi bahamagariye abantu mu myiyerekano bakabyita imigumuko aba rero eh, mu biganiro ntibujyamo ntibari jenti baze yuko ari mbere icyo kibazo kitaradadanuka kuko gushika ubu buriya icyo biganiro tuvuga eh, ntibiratangura mm. kuko ntiharagera aho eh, ntiharagera aho eh, umuhuza avuga ati ubu u uruhande tubona kwa leta ubu utugira tuti ubutegetsi bukomoka kuri gihugu ni ukuvuga yuko demokarasi ari ukuyikomeza mu byo ibishingiye ko atari amatora gusa Eh, no mu byo ishobora gufasha igihugu gushikira icyo ni cya kabiri icya gatatu ibyo byose ubirondera kubera iki kugira ngo ufashe abenegihugu gushikira ibyo bakeneye mu buzima bwabo bibatunga urajya ku isoko wumviriza uyu munsi bakubwiye ingene ubuzima bugoye ingene ibiciro bigenda biduka ku munsi wewe uri umunyapolitike mbere biratatangaza n'abanyapolitike bangahe ibyo usanga bagenda babivuga kuko tugira politike kugira ngo tworohereze abanyagihugu mu buzima bwabo ntitugira politike kugira ngo abanyagihugu batworohereze niho dukunda kwihendera mhm. eh, ubu rero urabona yuko ari nk'indero tuzogenda twihana twebwe tugira ngo tugira politike kugira twumve icyo abarundi baturindiriye ko mugabo igikuru cya mbere usanga abantu babanza kuraba ni amahoro n'umutekano ni ikibazo gikomeye cyane aho rero hari tukarabuti none umwe kugira ngo amahoro n'umutekano bikomere muri abo bose bagira bati turashamiranye umwe wese yotanga iki haragira igihe mbere usanga aho muhagaze ubwa mbere mwagiye muhagarara ubwa mbere mutegerezwa kugira icyo mugira muti ndahebye ku neza yanje mugabo kiza kubyara ineza y'igihugu eh, ngira ngo abantu bamaze kwicara bakaganira ibyo nibyo bashikako mhm. eh, Sylvestre ntibantunganya hari abo umuhuza eh, yatumye kwigwinekereza ya 16 kuno kwezi eh, nabo bitari babonanye igihe yari mu gihugu namwege murimo muzitaba ubutumire bw'umuhuza cenzo kwitaba mhm. zo kwitaba ko ndiko ndamye ngenza kuva gihe cyose kuko kandi darabonye yuko hagira ico bivyaye sinogaruka ko ziguro natanze nzokwitaba hano ntitwavayo kuri ubu uraza ukongera untumira mhm. umbaza uti mbe wabonye aricyo byafashije mhm. kugira bya biganiro bivugwa bitera intambwe zikubwira mhm. dabibonye ndabibonye eh, mugabo uje kwitaba kuko jewe ndi kandi burya nta muntu yankije ijambo ataryumvise Mhm. reka nibutse abadufatiye mu nzira ku kiganiro ari ku nama umutumire n'umwe eh, mukenguza amateka silivesi ntibantunganya eh, yanarongoye igihugu cy'u Burundi eh, none ko abategerezwa kwicarana tubona ngo baguma muri zuguruzuguru leta iguma ifise aho ihagaze hamwe na bamwe mu batavuga rumwe nayo bavuga bati nturota twicarana iyo zuguru zuguru eh, mubona izohera ryari kugira ibiganiro nyizina bitangure umuhuza avuga ati mu mpera z'ukwezi kwa gatandatu eh, tube dufise amasezerano yanditse John hongera ntereka kubiza umuhuza mhm. twumvirize imipango afise kuko ndibaza yuko afise imipango aba ari imipango kandi ishyigikiwe ubwa mbere no basangiye guhuza perezida Museveni ubwa kabiri ishyigikiwe eh, na kano karere urabye yuko ari nako katumye aba perezida Museveni aba perezida Mukapa muri uwo murimo wo guhuza abarundi mhm. eh, jende baze yuko rero ko yamaze kuvuga ati ndipfuza yuko hatohera amezi atandatu hataragira ikintu abantu bashika ko afise kuri ubu uko abo davyogenda ni kugira tukabyumviriza hanyuma tukaraba koko yuko iryo hangiro yihaye ikora ishikako mbere abarundi batari bakira bakubwira bati ahubwo byoshika ningoga koko eh tukumva yuko abanyapolitike bumvikanye ntibisubira inyuma kandi ga je ndibuka mu myaka ya 19 icenda na rimwe nari mu mugwi ujeje kwiga ikibazo cy'umwe rw'abarundi mm -hmm. commission nationale chargée d'étudier la question de l'unité nationale mm -hmm. wari umugwi w'abantu 24 majoro Peter we yari yashizeho kugira ngo icyo kibazo tumaze kugira icegeranyo twashitse ko mu byumviro byacu tukagenda kubishikiriza abanyagihugu abenegihugu hari ijambo rikomeye bagiye batubwira n'ubu nibaza ko ryifite akanovera batubwira bati mwebwe abapolitiki mwumvikanye nta kibazo twe tubateye twe rundi tukamenya icyo tugenda dutegerezwa gukingira byanze bikunze ndibaza yuko twa duteye intambwe yodufasha kubaka koko demokarasi ngaha mu Burundi wacu mhm. ego mu Burundi umengo mugenzi uko twumva ibintu n'ingoga vyama bitugora murabona amasezerano eh, murabona kuva intambara iteye gatatu murabona imyaka yaheze kugira ngo dushike ku masezerano gushika ha amasezerano eh, ashigwa mu ngiro yari yateguye mu bihumbi bibiri aca ashyirwa mu ngiro hafi mu bihumbi bibiri na gatanu no mu nyuma azagushika mu bibiri eh, mu bihumbi bibiri eh, aho umugwi wa nyuma asinya amasezerano gifise ibigwanisho eh, mu bibiri na gatandatu mu bihumbi bibiri na gatandatu mm. ntabwo wamufise ko iyi zuguru zuguru k'ukuntu kwa bamwe bajya hariya ntabwo wamufise yuko dushobora gusubira mu ntambara nakubwiye yuko icyo umunyapolitike yogera tidakunda kino gihugu ntibatinye babonye utari muri iyo nzira kumufasha kugorora hakiri kare ni ukuri ntidusore mu ntambara yotesha uburundi byinshi uyu munsi rero icyo nifuza ni uko umwe wese yogenda agerageza korosha kandi byarerekanye yuko muri politiki iyo yageze korosha usanga kuri ubu n'umwe yadadaza ngaha a inyuma uba umufashije eh, ndafise n'ibyo umuntu ashobora gushikiriza mu byo nabonye hagati y'iyo myaka ya mirongo inani na gatatu gushika aho twashaka ku masezerano yarusha ubonye ingene byagiye bigenda n'ubu rero jewe nkaba notera kamo abanyapolitike bose bagende borosha ntibagume bakimbagirira hahandi ugukimbagirira hahandi siyo nyishu je nabwiye abantu nti iyo mba nari umusirikare sinogize na gatonye nemera bamwe bagira ingwa bari mu ngwano ica icambere bagira ngo arukwimba ikinogo baza baca baza baragira barihishamo mhm. eh, bakajya mu muco bita mu gifaransa guerre d'opposition mhm. non je navuze nti nogira ico bita mu gifaransa guerre de mouvement mhm. niho ubona aho ushika ukamenya yuko ejo wagira uti iyi niyo nzira nziza utegerezwa guhindura ubonye ko ari nkenerwa mugabo ukurikira ya neza y'igihugu kandi kandi ikintu gikomeye abantu ntibagende biraba ku gatwe kabo gusa bagende barabacane cane uyu munyagihugu mbega nk'uje ndiko ndavuga umunyagihugu w'umucankuzo anyumvira kwiki ibi mvuze cyangwa uko nkora arumva yuko bimuremesha uw'imuyinga uw'ibururi makamba uw'igitegi iwacu uw'imurambyi wa hehe arumva yuko bimuremesha ni uko turagira amasondaje ngo twumvirize icyo batwumvira ko narabonye i burayi bagira amasondaje abantu baragenda bahindura intumbero kuko bumvise uko abanyagihugu bagenda bavuga ko Mhm. naho iwacu ndibaza yuko ariyo nzira twoza turaraba ingene twoza turihutira kujamo mhm. eh, muri aba bantu leta ivuga ko idashaka ko yicarana nabo eh, harimo abasirikare Eh, bagirizwa yuko bahatse gutembagaza ubutegetsi bwa Petero nkuru nziza leta y'u ivuga ati bari mu gihugu cy'u Rwanda ikanaja kure ikavuga ati u Rwanda riko rurabafasha gutegura intambara gutegura gutera igihugu mbega none aba basirikare bubu bahunze batafashwe abarungwa n'ubutungane hariho ibintu byinshi bijyamo nshya gusa nakubwiye nti icyifuzo cyanje kandi n'ubu niho nguma mpagaze ni uko umwe wese eh, mu ndongozi z'abarundi zaba mu basirikare zaba mu banyapolitike zogenda zigira ibyankenerwa byose kugira ngo igihugu gishyire mu ntambara mhm. icya kabiri ni uko muri kano karere tubamwo atawogira igikorwa coza gikokeza kuri cyo kuri kiriya mhm. ngo Burundi buje mu ntambara mhm. ngashima mbere yuko eh, dufatiye ku byana mvuga mu kanya gaheze ubona yuko ibigo byo muri kano karere eh, biciye muri wa muryango eh, w'ibihugu byo muri afurika eh, y'ubuseruko la communauté de l'afrique de mu cyongereza east african community ubona ko bafashe intumbero ahubwo yo kudufasha kuganira niyo nzira bojamo badufashe kuganira kugira dushikire n'ingoga icoza kizibira inzira zose zoza zishaka gusubiza igihugu mu ntambara mm. icyo kibazo tuvuzeho hejuru cyananatumye nashitse no mu muryango wa afurika eh, y'ubuseruko eh, haba mu gusenje bagifata mu ntoki bavuga bati uburi n'u rwanda eh, biri kubirabana ribi mm-hmm. icyo cyo mukivuga kwigi umengo nta cyakozwe uno munsi biraboneka yuko u rwanda n'uburundi bidacana uwaka ni ikibazo kibabaje mugabo kandi ntorandira ko nipfuza yuko umwe wese mu ruhande rw'iwe nk'uko nabivuze ku barundi twebwe bogenda bakora ibya nkenerwa eh, kugira ngo iyo migenderanire yacu yongere igendere ku gusumbya uko byo duteranya mhm. nkibaza yuko rero abarongoye bino bihugu byacu eh, bafashijwe n'abandi haba muri kano karere haba mu makungu bazogenda naho bitoroshe bagerageza kugira ngo ibyo abantu batera ubwoba ahubwo ejo babone ko bashoboye kubirengera bagashika ku nzira yongera guhumuriza abenegihugu babo abarundi n'abanyarwanda igihumuriza rero ni kwirinda icoza gituma dusubira inyuma eh, perezida ntibantunganya eh, impanuro mwotanga n'iyihe eh, ku barabwa bose n'ibiganiro kugira bizuhave biba vuba kandi bishikane abarundi ku mahoro arama harabavuga bati ibiganiro by'iyarusha byaheze amasezerano yarusha ntiyarimwo byose ari nacyo gituma mubona none munsi kasubiye gucamo ukabivuga we mutima wawe uraba kandi n'abandi bari iruhande yawe icya kabiri nabonye ni ukutadadaza mm-hmm. eh, kuko kenshi ugira ngo kudadaza niko kwerekana ko nkomeye mubwo ugasanga inyuma harashoboye kuboneka ibikugora burya abantu barashobora korosha politike kandi burya politiki ni umwuga ugoye cyane biranaboneka ni umwuga ugoye mm-hmm. eh, icya gatatu eh, ni ukumenya yuko rero iyo mugiye mu biganiro utaguma aho watanguriye mhm. je nama ngenda mbere ntanga n'ikigereranyo no kugereranya burya winjiye mu biganiro ni nka kurya k'umukobwa bakoye mhm. hanyuma akagenda kurongogwa jewe nkiri muto narakuda kuja gushingira Mhm. igihe bamusohora yamaze kwinjira inzu mhm. hari akaririmbo babyina mhm. naryamye ndi umukobwa nabyutse ndi umugore eh? burya dufise ibintu bituranga cyane iyo hari ingingo ikomeye nufata mu gihugu ufata kwigisha cyane imigani y'ikirundi mhm. mu bipande byose bya za kaminuza kugira abantu bumve yuko buriya hari ubwitonzi buri mu migani yacu cyane muri kirutire y'iwacu bwogiye budufasha ahubwo guhangana n'ibibazo tugira turonka ugiye ukaraba dukuri eh, inzira ziriho hari igitabo umusenyeri yitwa Andre Bakarakiza yanditse ariko ararondera umengo doktora yiwe mu bya eh, sinzi ko ari theology canke iki eh, de barundi eh, burya iriho iriho ndibaza yuko mbere tubikomeje vyotuma tugira eh, n'urutare tujya turahagaze ko rutuma uburundi butera imbere mhm. igihugu cy'ubushinwa kugira gitere imbere cyane carashingiye cyane ku mico yacu urasanga n'ibihugu byinshi bishingira ku mico yacu uzokumvize ngaho iwacu iyo turiko turavuga amajambo twebwe tugira tuti turi nongozi mu bandi mhm. haba mu gihugu haba mu migambwe haba hehe hari aho usanga umuntu adashobora kuvuga ijambo iryungane ngo ariheze adashize mu giswahili adashize mu icyongereza adashize mu gifaransa mhm. kandi dufite ikirundi cyuzuye muri byose kandi na hose gituma mbere niyo uri kuravuga yaryumvise ko washyizemo ayandi ataca urumva rero yuko hari ibintu byinshi tuza gukora muri kino gihugu byoshobora kudufasha kugira ngo dutere imbere eh, muri byose urubadarandiriye kandi byari ibintu byoroshye mu kwishura kuri cyo cyo cawe canyu yego mhm. tukiri kugira kibazo nyuma nari nababajije nti eh, amasezerano yarusha eh, yo mu bihumbi bibiri yari yashyitse ku ntumbero abantu baravuga bati tugiye kubana mu mahoro mugabo vyaranse ubu iyi ntererano mwobona muzoba mutekeye kugira ngo amasezerano azoboneke ubu azoba ari amasezerano adatuma abarundi basubira mu njyane mwifuza ko hoba iki baravuze bati hari inkingo zibiri zavuguruzanya ku bijyanye n'ikiringo cy'umukuru w'igihugu bamwe baca babiha intumbero bakora ibyaha abandi barabyanga eh, harimo ubwa mbere kugaruka ku masezerano yarusha nyine mhm. kuri jewe buriya hariho ibintu byari byatekanywe n'amasezerano yarusha mbona umengo byagiye bigorana gushyira mu ngiro mhm. kuva ku ntwaro mfata mfatakibanza haba mu kiringo cyari cyagenewe major Petero buyoya haba no mu cyakurikiye kikagenerwa eh, perezida ndayizeye haba rero mu byakurikiye inyuma y'amatora yo mu bihumbi bibiri na gatanu mhm. burya byaratugoye kandi biracagoranye kugira ngo barundi tuvugane ukuri koko ku byagiye ku mabi yagiye ashyikira kino gihugu ugaca usanga umwe wese mbere no mu ndongozi z'abandi eh, afitiye ko wewe nyine uko abisoma aho uko twogira tuti tugendera ku ijambo twapfunditse dufatiye ku kugene abashinzwe gutohoza bitohoje mm-hmm. hari ikintu umunyagihe cyihutirwa muri kino gihugu washaka mbere mugabo tutopfa kugira ngo reka dupfe gushwabitanya mm-hmm. ni ukumenya neza ku bihe bikuru bikuru twaciyemo bigoye ibyabaye neza hamwe hashika aho urya mugwi washizweho canke n'abashobora kuwusubirira sida bizi biroboro ibya politiki biragoye ugira uti twebwe ngibi ibyo twabonye ibyo twatohoje ku gihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo itatu na gatanu ku gihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo irindwi na kabiri ku gihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo umunani n'umunani mhm. ku gihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo icenda na gatatu gushika hanyuma bikemangwa inzego z'igihugu zatowe n'abanyagihugu zikagira ziti turabyemanze bibaye mbere nkenerwa ukanabaza abarundi iti ngibi byo ko abemeye ko ari uko babyemeje ni bande referandumu mwabisiguye hose hanyuma mugaca mugira muti kuva uyu munsi ni uko tuzobisoma bizofasha benshi haba mu barongozi haba rero si waza ko amavuga ngo nababajwe n'iki nabajwe n'iki mhm. n'icamubabaje arakimira nta mugabo arira umugabo aririra mu nda hanyuma agakora ibyankenerwa byose kugira mu rugo rwiwe abantu batunganirwe bagire ukwizera kuba kwiza naho navuze mu kanya gaheze ngo haraza barabaye igifaransa n'ikirundi nagenda bikunda bivuga mu gifaransa mvuga nti lorider na paza evoke chaque fois ses souffrances lorider doit manger ses souffrances pour générer le bonheur de Burundi ivyo rero tubaze gushika twamenye ako kahise neza biraheza bigafasha uwurongoye abandi kugira ngo agende abateze imbere ico rero nicyo ca mbere mbona eh, cyihutirwa mhm. icya kabiri nabonye iyo maze kugira ibyo mwapfunditse muraheza mukagenda mubyubaha mubyubahiriza mwebwe nyine hari ingorane nagiye mbona kubera kuko abagiye mu biganiro inyuma ari mu migambwe yabo hagati yabo canke ari hagati y'imigambwe nyene baheza amaze gushika babeshira mu ngiro bagashangura gucengana mhm. birazana ingorane zikomeye eh icanyuma iyo mwagize icyo mwashitse ko mwese hamwe mubonye icyo mugira muti twogorora ntugende ugira uti nzokigorora jewe jenyine uko dacumva cako dagishaka ahubwo ugira uti nzokongera twicarane turabe hirya no hino icokorwa mwumvikanye neza ku neza y'igihugu mugaheza mukagishikako niho ibyo bibazo byose wavuze ntuza ndadondagura kimwe kimwe urantunga abantu heza bakabona bati inyishyu ivuyemwo ni iy'abarundi koko si y'umuntu si y'umugambwe si y'ubwoko si y'intara ni nyishu y'abarundi mhm. eh, ni ngaho ikiganiro n'umutumire umwe rudende giciye kirangirira reka dushimire umukenguzamateka silivasi ntibantunganya kubona mwitabye eh, ubutumire bwacu